นาติปาตาเวระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิอนาทานาเวระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิ อาเมสุมิชาจาราวี สมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาสถานาเว พระมณีสิกขาบะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาบะทานิสีเลนะสุขติงยันติ สีเลนะโกขะสัมปทา สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเย